Versão brasileira, Herbert Richards. Vem pra minha treta, tô doido pra te fuder, ai ai. Vem pra minha treta, tô doido pra te comer, ai ai. Vaga pra ver que o pau vai entrar, sair. Botar na tua xereca também te faz sorrir, ai ai, velho. Up, up the checa, vai. Up the checa, uh. Eh. Up the checa, vai. Up the checa, uh. Eh. Só tenho uma maneira de tu chama as cadelas. Só tenho uma maneira de tu chama as cadelas. Vai! Vem pra minha treta, tô doido pra te fuder, ai ai. Vem pra minha treta, tô doido pra te comer, ai ai. Vaga pra ver, que o pau vai entrar, sair. Botar na tua xereca também te faz sorrir, ai ai. Herbert Richards. Vem pra minha treta, tô doido pra te fuder, ai ai. Vem pra minha treta, tô doido pra te comer, ai ai. Vaga pra ver que o pau vai entrar, sair. Botar na tua xereca também te faz sorrir, ai ai, velho. Up, up the checa, vai. Up the checa, up the checa, vai. Up the checa, up. Só tem uma maneira de tu chama as cadelas. Só tem uma maneira de tu chama as cadelas. Vai! Vem pra minha treta, tô doido pra te fuder, ai ai. Vem pra minha treta, tô doido pra te comer, ai ai. Vaga pra ver que o pau vai entrar, sair. Botar na tua xereca também te faz sorrir, ai ai.